يا لا قومي من نفوس عانقت درب السفال رواجت للموت سرا بين أحراش الضلال بين أحراش الضلال يا لا قومي من نفوس عانقت درب السفال رواجت للموت سرا بين أحراش الضلال بين أحراش Ove skupine prave najveći problem davi iz razloga što se oni pripisuju islamu i što, kako rekao jedni, nemaju ništa kod, od islama kod sebe, osim što to govore svojim jezicima. كم تعاطى من حشيش كم تعاطى من حشيش ولإفيون تصالي Zato im je Allah te barek vatana presudio kufrom i zalanetom što su upali ono što ruši vjeru pa su nakon što su bili muslimani postali nevjernici وحبوب خدرتهم حول حولتهم كالبغال nakon dugog perioda nakon smrti poslanika Isa alaihi salatu wasalam odnosno njegovog uzdignuća bili su na tome od onoga što je ostalo dakle od, od objave pa su opet u vatri ako sebe su imali i post imali i namaz imali i svjedočenje i znanje da će doći Muhammed sallallahu alaihi sallam أحراش الضلال بين أحراش الضلال قالها الملعون يوما وبحقد وتعالي خدروهم أفسدوهم كي يعيشوا في ضلال أين أهل الدين حقا أين أهل الدين حقا أين أخلاق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 Njega subhanahu wa ta'ala obožavamo, nikoga i ništa mu ravnim ne smatramo, od njega pomoć i uputu tražimo, molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas pomogne da ustrajemo na pravom putu i da dunjalučki život završimo na riječima La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam svjedočimo da nema drugog Boga osim njega, subhanahu wa ta'ala, i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam posljednji Allahov poslanik i pečat svih poslanika poslao sa istinom jasnim dokazom do sudnjeg dana. Onaj ko slijedi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, on je na pravome putu, a onaj ko glavu okrene od njegove upute, to je učinio na svoju štetu i Allahu dželle šanuhu nimalo time neće nauditi. Neka je Allahov selam i salavat Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem na njegovu časnu porodicu, na njegove i sve njegove sredbenike do sudnjeg dana. Amin. Ja arhamar rahimin. Cijenjena moja braćo, na putu dave poziva Allahu te bareke wa ta'ala, poziva koji podrazumijeva da se ljudi pozivaju da napuste obožavanje drugih, i da se okrenu obožavanju Allaha dželle šanehu i slijede i da slijede njegovog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem to jeste da se drže Kur'ana i Sunneta Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem da se drže menheđa selefu saliha prvih dobrih generacija koje su najbolje svatile poruku s kojom je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem na tom putu između ostalih susretemo dvije skupine ljudi od onih koji se pripisuju islamu. Jedna skupina jesu oni koji se pripisuju islamu, a u suštini od islama nemaju pri sebi ništa, jesu ga srušili svojim zabludama s kojima su upali u kufr i širk. A druga skupina jesu oni koji imaju osnovu islama kod sebe, ali u svom ispoljavanju vjere i upražnjavanju vjerskih propisa imaju mnoštvo onoga što nije od vjere Allaha te bareke ve taala pa predstavlja pa to predstavlja novotariju i predstavlja zagodu shodno onome što čini Ove dvije skupine, na moja braćo, su skupine koje daju veliki otpor davi sunna sunaka vrđemata. Skupine koje se suprotstavljaju ovoj davi, pozivu da se ljudi vežu za Allaha Đelešanu, odnosno za Kur'an i za sunet poslanika sallallahu alaihi wa sallam, odnosno da se vežu za prakticiranje Kur'ana i suneta na način kako je to činila prva generacija, to jeste ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam prije svega, a zatim i oni koji su ih u dobru slijedili od potonjih generacija. I vidimo da upravo ove skupine prave najveći problem davi iz razloga što se oni pripisuju islamu i što, kako rekao jedni, nemaju ništa kod, od islama kod sebe, osim što to govore svojim jezicima, a drugi imaju osnovu islama, ali u tom obhođenju prema Allahu Đelešanu vjeri imaju mnoštvo onoga što nije od ove vjere. A mi znamo, cijenjena moja braćo, da islam nikada nije mogao da uspije niti da se proširi, niti da vlast pripada njemu, osim onda kada sve ljudi čvrsto držali Kur'an i sunnet Rasulullah sallallahu alejhi ve wasallam. I mi vidimo danas koliko je potrebno muslimanima da imaju svoj izet, svoj ponos i svoju vrijednost, koliko im je potrebno da danas imaju svoju državu u kojoj će vladati Allahov šerijat. Mi vidimo danas koliko su ljudi izmučeni sa zakonima i državama kufra koje ih danonoćno globe i nepravdom održavaju se na vlasti, porobljavajući tako sve one koji su u tim državama. I vidimo kolika je potreba da musliman jednom osjeti slobodu i rahatluk u šerijetu Allaha te barek vatara u zemlji u kojoj će vladati Allahu dželle šanuhu šerijet. I mi smo uvjereni da se šerijet Allaha te barek vatara ne može uspostaviti osim ako se ljudi vrate onome na čemu je bila generacija koja je uspostavila šerijat Allaha šanehu A to je upravo vraćanje na Kur'an i na sunnet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i na menheđ ashaba radijallahu anhum ecma'in koji su bili učenici najboljeg učitelja koji se ikad pojavio na zemljenoj kugli Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem Oni koji su bili prisutni kada je objava silazila oni koji su bili razlogom često da objava siđe, da se pojasni od strane Allaha Đelešan određeni propis i tako dalje i tako dalje. Oni su ti koji su sjedeli pred poslanika sallallahu alaihi wa sallam, učili ovaj din, pitali o svemu o čemu nisu imali znanja i što im nije, nije bilo jasno. Zbog toga svako u ovome umetu ko hoće da se veže za ispravni din mora da se vraća upravo u tu generaciju ili toj generaciji i da kod njih uzima ono što su nam oni prenijeli, jer su oni naša veza, odnosno veza ostatka umeta sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam. Zato kažem mi čvrsto vjerujemo da do uspostave šerijata i uspostave šerijatske države ne može doći osim da se ljudi vrate Kur'anu i sunetu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam i da žive Kur'anom i sunnetom. Da se prepuste da Kur'an i sunnet od njih izgrade osobe kakve želi Allah se barati o teala, jer je on objavio ovaj din da bi ljudi živeti po njemu bili u zadovoljstvu Allaha dželevala. Stoga, cijenjena moja braćo, kada susretemo ove dvije skupine ljudi koje spomenuh na početku i kada ih pozivamo da, da se vrate Kur'anu i Sunetu ili da se, da se čvrsto drže Kur'ana i Suneta, vidimo kako nam odgovaraju da su oni ubijeđeni, da su na istini, da ono što oni sjede da je to, to sa čime je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem te da smo mi ti koji smo došli sa nekim promjenama i nekim inovacijama a da je to strano Allahovoj vjeri, da nas nazivaju da smo mi ti koji su zalutali, da smo mi ti koji su neka sekta i tako dalje i tako dalje, imajući za ovu stvar mnoštvo oni koji potpomažu na tom putu od nevjernika i njihovih, i njihovih vođa. Ovdje se postavlja pitanje, senja na moje braćo, postavlja se pitanje da li ti ljudi, da li ti ljudi koji slijede zagodu vjerujući ili misleći da je to istina. U isto vrijeme odbacuju istinu vjerujući i smatrajući da je to zagoda, da li imaju opravdanja kod Allaha Đelešanohu? Da li imaju nešto sa čime se mogu opravdati kod Allaha te bareke vatala zbog toga što slijede zagudu misleći da je istina i odbacuju istinu misleći da je to, misleći da je to zagluda. Ovdje ćemo, inša Allahu Teala, poslužiti se dokazima Kur'ana i sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i govorom u neme ahli sunnata wa džemata kako bismo odgovorili na ovo pitanje i kako bismo onima koji razuma imaju izbili iz njihovih glava te lude stvari koje, koje ih danonočno odvode sa pravoga puta, održavaju u zabludi i tako je vode ka koncu života na ovome svijetu time u propast, jer će doći Allahu Đelešanuhu sa onim što im neće koristiti na sudnjem danu, a Allaha Đelešanuhu modim da nas sačuva takvog završetka i takvog života. <clears throat> Kaže Umar ibn al-Khattab radijallahu ta'ala anhu, kaže, la udre li ahadin fi dalaletin, rekibaha hasibaha huda, nikom nije, niko nema opravdanja da bude sljedbenik zagude, misleći da je to uputa. Wala fi huda, niti i ko ima opravdanja u tome što će uputu terekuha, terekehu, hasibahu, dalale, što će odbaciti uputu misleći, misleći da je to, da je to zabluda. Misleći da je to zabluda. Zbog čega? Kaže Umar radijallahu anhu, fakad bujinete umur, stvari su vjere već pojašnjene. Stvari pitanja vjere su pojašnjena. وَسَبَّتَتِ الْحُجَّ I dokaz je uspostavljen. Dokaz je donijet. On je učvršćen na zemlji. وَنْقَتَلَ عُذْرِ I prekinut je razlog, odnosno prekinuto je opravdanje koje, na koje se ljudi hoće pozvati da imaju opravdanje u tome. Zbog čega kaže Omer radijallahu anhu da nema opravdanja nikome u zabludi. Zbog toga cijena moje braćo što je Allah te barek wa ta'ala pojasnio istinu. pojasnio je istinu do detalja u Kur'anu i sunetu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Pa onaj ko nakon toga i dalje nastavi da živi u zabludi i da slijedi određene zabude, takav to čini, a razlog je u njemu samom. Takav to čini, a razlog je u njemu samom, jer se nije vratio na Kur'an i na sunet. Nije bio od onih koji, koji traže istinu, i koji pitaju učene o toj istini ako sami ne mogu da je, da je pronađu. Zbog, to, zbog toga, taj musibet koji je njega pogodio da bude od sebenika zabude, razlog tome leži u njemu samome, jer je obaveza svakom insanu da se za svaku stvar vrati Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da tu potraži rešenje i odgovor i dokaz, jer je ova vjera došla po dokazu, a nije po mišljenju, po mišljenjima ljudi. I nije čovjeku dozvoljeno, cijenjena moja braćo, da se drži svoga mišljenja ili da se drži onoga što će čuti da ljudi govore ovo je to što je lijepo i ovo je to što je istina, a da se ne vrati na Kur'an i da se ne vrati na sunet Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, to jeste tražeći da ukaze iz Allahove knjige i suneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam za određenu stvar. Naprotiv, oni koji neće da se vrate na Kur'an i na sunet, oni koji neće da pitaju za dokaze <clears throat> šerijetske, takvi cijenjena moja braćo samo slijede svoje strasti. Takvi slijede svoje strasti. Kao što Allah te barek kaže, وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. Kaže ti šeitani, oni ih odvraćaju od pravoga puta. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ A oni misle da su na pravom putu. Oni ih odvraćaju od pravoga puta, a ovi su mislili da su na pravom putu. Pa je dakle ovdje dokaz da njihovo mišljenje što su mislili da su na pravom putu, da su na istini, da im to nije bilo odkoristi kod Allaha Đelešanu. Zato im je Allah se barak i otala presudio kufrom i dalaletom, zbog čega? Zbog toga što što su upali ono što ruši vjeru, pa su nakon što su bili, bili muslimani, postali nevjernici, Allaha Đelešanu molim da nas sačuva, da nas sačuva toga. Stoga cijenjena moja braćo, vidimo da mišljenja ljudi da su na istini ne koriste. Da mišljenja ljudi da su na istini i to što slijede da je istina i uputa, to nema vrijednosti niti koristi kod Allaha te bareke ve taala naprotiv, čovjek je dužan da se vrati, da se vrati na na Kur'an i Sunnet pa da tu proveri šta je to što on slijedi. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ferikan heda wa ferikan haqa alaihim od dalale. Allah žele šanhu je jedne od njih uputio na pravi put, a druge je sa pravom ostavio, ostavio u zagludi. Innehum utakadu šajatine evlije min dunillah wa jahsebuna ennehum uhtedun. Kaže, oni su uzeli šeitane lanetullahi alejhim, uzeli su ih za zaštitnike i prijatelje mimo Allaha dželešanu, wa yahsabun annahum muhtadun. I pored toga su mislili da su na pravom putu. Uzeli su šeitane i uzimaju šeitane od ljudi i džina za svoje zaštitnike mimo Allaha dželešanu. I pored toga misle da su na pravom putu. Subhanallah dokle ide taj, taj džahilijet i ta zabluda kod ljudi, da ne vide da su uzeli one koji su zanijekali, koji su vođe kufra i širka, njih uzimaju za zaštitnike i prijatelje, i kada ih pitaš zašto, zašto slijedite ono na čemu su oni, ono što vam oni serviraju, Odmah kaže, ne, mi smo muslimani, ovo je pravi put. Ovo je pravi put. Kažu mufesiri, među njima Ibn Đarir, rahmehullahu ta'ala, u povodu ovog ajeta, kaže u ovom ajetu je dokaz da neznalica nema opravdanja. U ovom ajetu je dokaz da neznalica koji živi u kufru i širku nema opravdanja kod Allah i Bešanu. Pa da govori, ja nisam znao. Ja nisam znao za Allaha, Žele šanuhu, pa sam zato obožavao druga božanstva. Nema opravdanja. Zašto? Zato što je Allah te barak na tada poslao svoje poslanike i poslao po njima knjige i naredio ti je da tražiš to što je došlo od Allaha žele šanuhu njegov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa kada budeš bio nenaran i kada te ne bude interesovala Allahova vjera, niti Allahova knjiga, niti sunet poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa budeš dozvolio da živiš u džehru i neznanju, i da taka, kao takav obožavaš druge mimo Allaha te barekatara, onda ti nema, nema opravdanja, nema opravdanja u tom džehlu kao što kaže Ibn Džeri Rahmehullah ta'ala. Kaže Imam Bedaj Rahmehullah ta'ala, u povodu istog ajeta, kaže u ovom ajetu je dokaz da između kjafira koji vjeruje da je njegova vjera koju slijedi istina, i između onoga ko nije te Allaha Đelešanu i onoga koji iz inata neće da povjeru Allaha Đelešanu nema nikakve razlike. Da su svi oni isti. A? Svi su isti. Zašto? Zato što se nije ni ovaj htio potruditi, ni ovaj se nije htio potruditi da proveri svoju vjeru. Naprotiv, danas je većina ljudi svoje najvažnije pitanje u svome životu, a to je njegov din, njegova vjera, on ga je predao nekom drugom da on s tim upravlja. I on neće da ima obavezu. Zato vidimo danas većinu ljudi da je tu taj najveći emanet i najveću stvar s kojom ga zaduži Allah Đelešanuhu i zbog čega ga je stvorio Allah Đelešanuhu, da je to povjerio rejsu Lemi, povjerio Mufti, povjerio onome šejhu ili onome I ne pita niti za Kur'an, niti za sunet. Pa kada ga pozoveš da slijedi Kur'an i sunet, on kaže, miti mi se, miti mi se, ja to imam, ja, ja to imam ovdje ispred sebe, ja slijedim toga i toga, on je na ovome, ja slijedim njega i to je, to je naša vjera. Međutim, kao što vidimo, cijenjena moje braćo, u Leme Ahli Sunata od džemata, dakle, spominje nam da nema nikakve razlike nikakve razlike nema između osobe koja slijedi zabludu, slijedi vjeru kufra i vjeru širka i vjeruje da je to istina. Vjeruje da je to istina i uputa. Između njega nema nikakve razlike i onoga ko u, u potpunosti nijeće Allaha Đelešanu i onoga koji iz jenata ne se pribati Allaha te barek od tada vjere da su oni dakle kod Allaha Đelešanu u potpuno istinu. Kaže Ibn Menda, rahmehullahu ta'ala, u svojoj kitabi Tauhid, u poglavlju spominjanje dokaza ili iznošenje dokaza da je mučtehid koji griješi u pitanjima koja su vezana za poznavanje Allaha Đelešenhu i pitanjima koja su vezana za Teuhidullah, za jednoću Allaha Đelešanhu, da je takav isti kao onaj koji iz inata neće da se prihvati Islama. Subhanallah. Pozvale u svojoj knjizi je, dakle, nazvao tako. Da su ova dvojica isti. Mučtehid koji griješi, koji griješi, kada je u pitanju poznavanja Allaha Đelešanuhu i njegovog teohida, pa tu pravi greške i čovjeka koji neće, koji, dakle, odbacuje, neće iz inata se prihvati vjere u Allaha te barake, te barake o teala. Pa kaže, قال الله تبارك وتعالى مخبرا عن ضلالتهم ومعانتهم Kaže, rekao je Allah Đelešanuhu, obavještavajući nas o njihovim zabludama i njihovom inatu. Nesir bila, kul hel nunebbiukum bil ahserine a'mala. Reci, hoćete li da vas obavijestimo o onima čija će djela biti upropašćena, čija će djela propasti. Alladina dalla sa'yuhum fil hayati dunya. O onima čiji će trud u životu na ovom svijetu biti bezvrijedan, wa hum yahsabuna annahum muhsinun sana'a, a oni će misliti, a oni će misliti da je lijepo ono što što rade i kako postupaju. Subhanallah, pa je u ovom ajetu, dakle, dokaz da ljudi će po svome mišljenju, po svome mišljenju i svome ukusu sebi izabirati vjeru i govorit će dakle šta? Govorit će da je to lijepo ono što oni rade, ono što govore, ono čemu pozivaju, pa će ih dakle drugi u tome slijediti i tako će dakle biti upropaštena sva njihova djela, iako će oni misliti da je to nešto što je lijepo, a što oni slijede. Zatim spominje ova ima mehli sunata od džemata, spominje a, predaju da je bio upitan Ali radijallahu anhu, ko su ti, anil aksarine amala, ko su ti čija će djela biti upropašćena? Pa je rekao, kufr ehli kitabija na početku je, kaže, bio, kaže, oni su na početku bili na istini. Dakle, kjafiri, tako je spomenuo na početku, dakle, od ehli kitabija, na početku su, kaže, bili neistini. Fa ašraku bi rabbihim. Zatim su, kaže, učinili širk svome gospodaru, azza wa jel, وَبَتَدَهُ fi dinihim, pa su, kaže, zatim uveli novotarije u vjeri, fa hum فَهُمْ يَجْتَمِعُونَ fi dalale, Zatim su se, kaže, okupili svi na dalaletu, وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى هُدَى a mislili su da su na uputi. Pa se kad je borili za svoju za svoj batin, wa yahsabuna annahum ala haqq, a vjerovali su i mislili da su na istini, dale da dale sa'yuhum fi hayati dunya, pa su im tako njihova djela na dunjalu propala, wa hum yahsabuna annahum yuhsanuna sun'a, a mislili su da je lijepo ono što ono što radi. Zatim je završio ovaj govor Ali radijallahu anhu riječima Minhum ahlul hurura a od njih su, od tih takvi su i sredbenici, to jeste sesta hurur, hururije, odnosno sesta haridija koja je bila poznata i koja se pojavila u to vrijeme za vrijeme Ali radijallahu anhu. To jeste, i oni su poput ehli kitabija mislili da ono na čemu su od zabude da je to uputa. I da je to hak, da je to istina. Pa su to slijedili, pa se tako suprostavili kome? Suprostavili sa sahabima poslanika sallallahu alaihi wa sallam, borili se protiv njih, protekfirili ih, smatrali ih nevjernicima i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ovo su oni ljudi čija će djela, cijenjena moje braćo, biti poništena, čija će djela biti poništena, sa brat koji su činili na Dunjaluku, bit će poništen i neće im koristiti to što su mislili i vjerovali da ta zabluda na kojoj su da je to uputa i to što su istinu odbacili vjerujući da je to zabluda. To im neće koristiti kod Allaha te bareke, te bareke wa ta'ala. Molim Allaha te lešanohu da nas pomogne i sačuva od svega onoga što škodi našem dinu i onoga što škodi našem, našem ahiretu i dunjaluku. Amin. Ja rahmer, rahmin. radi Allah anhu, kada je spomenuo poslaniku sallallahu alaihi wasallam stanje kršćana prije pojave Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pa kaže Salman al-Farisi radi Allah anhu, أنهم كانوا يصومون ويصلون ويشهدون أنك ستبعث فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هم من أهل النار هم من أهل النار kaže, opisujući, dakle, Salman al farisi radi Allahu anhu, opisujući kakvi su bili kršćani prije dolaska poslanika, sallallahu alaihi wa pa kaže, oni su, kaže, postili i klanjali su i svjedočili su da će se doista ti pojaviti. Ovo svjedoči, dakle, Salman al farisi čovjek koji je, koji je prije bio kršćanin. I svjedoči stanje, stanje kršćanja kršćana prije dolaska Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže oni su postili i klanjali se Allahu dželle i svjedočili da će doista se ti pojaviti. Međutim, i pored ovog opisa i ovog stanja u kome su oni bili, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, oni su od stanovnika vatre, oni su u vatri. Oni su u vatri. Ako su oni u vatri, A još nije bio došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, već su oni bili na ograncima onoga što je došlo preko Isa alejhi salatu vesselam. Nakon dugog perioda nakon smrti poslanika Isa alejhi salatu vesselam od njegovog uzdignuća, bili su na tome od onoga što je ostalo, dakle, od, od objave, pa su opet u vatri, ako sebe su imali i post, imali i namaz, imali i svjedočenje i znanje da će doći Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Šta braće da se kaže danas za one koji kažu da su muslimani, koji kažu da su muslimani, a ne neće da slijede niti Kur'an, niti sunet Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. I za svoje zavode stalno ti govore, mi imamo opravdanja, ispred nas je ovaj, on je među nama najučevniji, mi njemu vjerujemo, on nas vodi kut on, misli da je to najbolje i ako bude greška mi opet imamo opravdanja, jer smo mi džemat koji njega slijedi, a on je odgovoran za nas. Međutim, postoje cijenjena moje braće dvije stvari koje moraju, koje moraju da se znaju, da bi musliman bio sačuvan ovakvih, ovakvih musibeta. Prva stvar jeste da da opravdanje može imati čovjek samo u pitanjima koja su el-ijtihadije. Dakle, u pitanjima šerijetskim u kojima je dozvoljen i džtihad. Dozvoljeno je da neko od uleme koji je dakle dostigao visok stepen u naobrazbi islamskoj da on dakle traži rešenje za nešto za što nema jasan dokaz u Koranu i Sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa u ovom dakle pitanju je dozvoljeno da čovjek da dakle čovjek ovdje može imati opravdanja, može imati opravdanja ako u ovome pogriješi. Pa ne bude pogodio istinu, ali se bude potrudio maksimalno da dođe do istine i da pronađe ono što je naj, najispravnije. <clears throat> I na ovo se odnosi hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada Al-Hakim, dakle, kada sudija presudi po svome ištihadu, nakon što uloži uložio, dakle, trud, pa bude pogodio istinu, pronašao istinu, ima dvije nagrade. A ako promaši, nakon, dakle, truda, ima jednu jednu nagradu. Dakle, ovaj hadis je vezan isključivo za ova pitanja. To jeste pitanja gdje je do, dozvoljen ičtihad. Pitanja gdje je dozvoljen ičtihad. Međutim, što se pit, tiče pitanja etteukifije, etteukifije, dakle, pitanja koja su vezana za akidu, pitanja koja su vezana za akidu jednog jednog čovjeka, u ovim pitanjima nema opravdanja nikome da on tu nešto ištihadi ili da kaže ja imam opravdanja, slijedim ovog ili onog i tako dalje, već šta? Po ovim pitanjima mora da se vrati Koranu i Sunnetu da bi, da bi saznao istinu i da bi onda imao opravdanja, da bi onda imao i, i govorio imam opravdanja, Zašto? zašto? Zato što je akida objašnjena Kur'anom i sunetom. Akida vjerovanje je objašnjena Kur'anom i sunetom i na ovom polju nije, braćo, dozvoljeni štihad. Nije dozvoljeno nekome da kaže ja ću sad tražiti pa ću nešto sklapati pa ono što ispadne to je taj istin. Ne. Na ovom polju došlo je jedino šta došlo je da slijediš dokaz, da bude sredbenik dokaza i ono što ti dođe sa dokazom iz Kur'ana i Sunneta od ashaba radijallahu anhu, u lemehli Sunneta, od džemati i tako dalje, ono što dođe s ovih izvora, to je akida i to je vjera koja se slijedi, a nikako nije ostavljeno da ljudi budu ti koji će sami odlučivati o tome kao što danas mnogi govore, ovo je lijepo, ono je lijepo i tako dalje, izmišljajući stvari koje nemaju nikakvog utemeljenja u Koranu i Sunnetu Rasulullah sallallahu alaihi Zato, cijenjena moja braćo, vidimo da čovjek neće imati opravdanja pred Allahom Đelešanu. Neće imati opravdanja ako bude bio sedmenim zablude, misleći da je ta zabluda na kojoj je uputa. Niti će imati opravdanja u tome ako ostavi hak, ako ostavi uputu, misleći da je to zabuda, neće imati opravdanja, jer ga Allah žele šanuhu zadužio Kur'anom i zadužio ga sunetom poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zato se mora čovjek vratiti ovim izborima. Zato nam je Allah se barekio tada sačuvao Kur'an i sačuvao sunet Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da danas svaki čovjek na zemljinoj kupi može naći načina da sazna šta je to poručio Allah Đelešanuhu i šta nam je to ostavio poslanik sallallahu, sallallahu alaihi wa sallam. Toga, cijenjena moja braćo, ove stvari trebamo inshallah taala prenositi onima koji ne žele da nas slušaju prenositi im da saznaju da neće imati opravdanja u tome što slijede rejsul ulemu, što slijede muftiju, što slijede ovoga ili onoga koji su na jasnom zalaretu, a mnogi, mnogi od njih jako često se nađu i na jasnom kufru i na jasnom širku. Allaha Đelešanu molim da nas sačuva kretanje na stazi od panika. Allaha Đelešanu molim Allah tebareke taala da nas učvrsti na istini molim ga tebareke taala da nam iman omili u našim srcima da ga uljepša u našim grudima molim ga subhanahu wa taala da nas svi okupi oko Kur'ana i Sunata Poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allah jale šanuhu da s našim rukama pomogne svoj din. Molim Allah jale vala da pomogne džihad i mujahid i širom svijeta. Da im broj poveća, da im da spoda snage na snagu koju imaju. Molim Allah tebareka ta'ala da pomogne Isla i muslimane širom svijeta, da pomogne braću koja su pala na velike iskušenja. Molim ga Azza wa Jal da braću koja su po zatvora ta vavita izvede na slobodu. Molim ga Subhanahu wa ta'ala da im sačuva din, da im sačuva porodice, da im sačuva njihove živote. A ako je Allahu Đelešanu kader nad njima, da presele u tim zatvorima i na tim mjestima. Molim da subhanahu ta'ala da ih primi kao šehide i da ih sačuva, da ih sačuva kretanja. Allah te baraka ta'ala molim da nas poživi onoliko koliko je život na ovom svijetu koristan i dobar za nas ಅದನ್ನು ಸುಸ್ಮೃತಿ ಒಂದಾಕದೆ ಆಖಿರತ್ ವಲಿ ولثنا ولما الله جل شانه قدر سوسمرتي وندا قد اون تبارك وتعالى سما زاد ولن أدنا ودرجينا إستني إذا نسقط قوم ابن دفت نيوم براتي وفنيم سبحانه وتعالى قومي من نفوس عانقت درب السفال رواجت للموت سرا بين أحراش الضلال بين أحراش الضلال واسلك الدرب المثالي واسلك الدرب المثالي واسلك الدرب المثالي واسلك الدرب المثالي واسلك المثالي واسلك الدرب المثالي واسلك الدرب المثالي